الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي Doista svaka zahvala pripada našem gospodaru Allahu سبحانه وتعالى ta'ala. Salavat mir i selam na Allahu poslanika, alaihi salatu njegovu časnu porodcu, njegove uzorite ashave i sve ljude koji slijede put istini do sudnjega dana. <clears throat> Uvažna braćo i poštovani sestre, uvaženi gledatelji, srijeda je nakon jacije namaza naš sada već ustaljeni termin u kojem se već duže vremena od Ramazana družimo sa knjigom Vrtovi pobožnjaka Rijadu Salihin. Za oni koji imaju ovu knjigu, ovog formata na 213. stranici večeras se družimo sa 46. poglavljem vrijednost ljubavi u ime Allaha. <clears throat> Svakako, prije nego e, počnemo govoriti baš o ovoj zadatoj temi, osjećam jednu veliku potrebu da spominim kako se nalazimo u velikoj blagodati u pogledu sunneta Allahu poslanika alaihi salatu wasalam. Mi imamo priliku, naime, da čitajući ove knjige, jednostavno da se u datom momentu da se vratimo u vrijeme kada je živio Allah poslanik alihi salatu wasalam, što je velika stvar. Hadisi koji čitamo su vjerodostojnim lancem prenosilaca povezani sa Allahovim poslanikom alihi salatu wasalam, pa je velika stvar da čovjek u ovim teškim vremenima, vremenima smutnji, iskušenja, materializma i mnogo, mnogo drugih vidova smutnje, i iskušenja, čovjek ima priliku da putem knjiga, putem Buharije, putem muslima, putem Rijadu Salihina, Vrtova pobožnjaka i drugih knjiga, da se vrati u život Božjih poslanika, alih salatu wasalam, i da osjeti momente kako je on živio sa svojim ashabima u tom vremenu. Pa je, braću moja draga i sestre, velika blagodat da nas je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala počastio da imamo mnogo hadijskih zbirki od kojih je na kraju krajeva i ova knjiga, iako ona nije hadijska zbirka, ali može se za nju kazati znači da je e, knjiga koja tretira pitanje hadisa, Rijadu Salehin, da imamo priliku da se družimo sa jednom tako vrijednom knjigom u koju su e, jedna velika ekipa ljudi uložili možda godine rada da mi možemo na svom bosanskom jeziku čitati ove hadise koji znači u velikom broju slučajeva dobro odgovaraju značenju onoga što je izrečeno na arapskom jeziku. Pa je to jedna velika, velika blagodat. S druge strane imamo e, drugu blagodat koja je e, koja se ogleda u tome da evo putem ove tehnologije, putem interneta, putem direktnog prinosa imamo mogućnost da slušamo komentare hadisa Božih poslanika ali se letu nam da se družimo, da sjedimo u svojoj kući, da upalimo sebi laptop, da upalimo sebi e, televiziju ili nešto slično tome, mobitel, i da u svojoj kući, možda u dalekoj Americi ili Australiji ili u Europi ili bilo gdje drugo sjedimo i da slušamo hadise Allahu poslanika letu se nam Doista je to jedna velika stvar o koju insan veoma malo razmišlja, a kada bi samo znali koliko su prve generacije uložile truda i napora da bi hadijske zbirke objedinili, jer su prenosioci hadisa raširili se po Allahu i subhanu wa ta'ala zemlji, pa je trebalo te hadise objediniti, trebalo je e, skupiti na jedno mjesto, pa su ljudi znali stotine kilometara i hiljede kilometara prijeći samo zbog jednog hadisa, zbog jednog rivajeta. A mi tu danas sve imamo na jednom mjestu. Kada u pitanju ovo naše večerašnje poglavlje vrijednost ljubavi u ime Allaha i postaje na nju 46. E, poglavlje u knjizi Vrtovi pobožnjaka 213. stranica. 213. stranica za one koji imaju knjigu ovog formata. <clears throat> Naime, u islamu, braćo moja draga i ciljni sestre, postoji nešto što se zove ljubav u ime Allaha. Da insan voli ljude, a tim, s tim ljudima ga ne vezuje nikakva dunjalučka niti materijalna korist. Voli ljude samo zato što vjeruju u Allaha, zato što su pokorni, zato što su moralni, zato što su čestiti, zato što koriste društvu u kojem žive, čovjek ih voli zbog toga. Pa se ta ljubav zove ljubav u ime Allaha. Voli ih radi Allaha, odnosno voli ih zbog njihovog odnosa prema Allahu. Vidjet ćemo kako u islamu se obećavaju velike, velike nagrade za ovo pitanje. Jer nije lako. Čovjek treba biti iskren, nije lako očistiti svoju namjeru pa da nekoga ko nam nije ni prijatelj, ko nam nije ni rođak, ko, ko nije odrastao s nama u istom, hajde da kažemo, okruženju, da ga sutra volimo i da priraste našem srcu. Da ga volimo isključivo radi vjeri. Da ga volimo isključivo radi Allaha subhanu wa ta'ala. Zato ćemo vidjeti kakve velike nagrade se obećavaju ljudima koji budu svoju ljubav zasnivali na ovom pitanju, pitanju eh, ljubav u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Prvi ajet koji je imam Ennevevi rahmetullahi alihi citirao u ovom poglavlju jeste poznati zadnji ajet iz sure Al-Fetah gdje uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala kaže Muhammed je Allahu poslanik. A njegovi sljedbenici strogi su prema nevjernicima, a samilosni među sobom. Ovaj ajet treba ispravno razumjeti Može se desiti čovjeku da pročita ovaj ajet pa ga, pa ga pogrešno i razumije. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammed je Allahu poslanik, jedna velika platforma. Muhammed alaihi salatu wasalam je poslan od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da ljudima prenese poslanicu Islama, da ih pozove da obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala i da njemu budu pokorni. Da im pojasni kako i na koji način će robovati svome gospodaru. Muhammedur Rasulullah. Muhammed je Allahu poslanik. وَالَّذِينَ مَاهُ أَشِدَّاُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ Oni koji su sa njim i oko njega i oni koji slijede Muhammeda alaih salatu wasalam, strogi su prema nevjernicima. A međusobno su blagi. Kako spojiti između ovog ajeta i ajeta gdje uzviši Allah subhanahu wa ta'ala kaže La jenhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين Allah vam ne zabranjuje da činite dobročinstvo i da budete pravedni prema onima koji su nemuslimani, ali oni ne ratuju protiv vas i nisu vas protjerivali iz vaših ognjišta i vaših mjesta. Pa u islamu, braćo moje draga i cijene sestre, a mi to mnogo, mnogo puta potenciramo, i naređeno insanu da se prema svim ljudima koji ga okružuju, prema njima lijepo obhodi. Pa čak kada vidimo sunet Božijeg poslanika, ali salatu veselam, njegov odnos prema ljudima koji su ga okruživali u to vrijeme u Mekke pa i u Medini, vidjeli smo najpoznati hadis kod imama Buharije, da je Allah poslanik otišao da posjeti židovskog dječaka kada su ga kada su mu nastupile smrtne muke. Pa ovaj ajet, kako ne bi bio pogrešno protumačen, odnosi se Kaže, Allah, e, kaže uzvišeni Allah oni koji su oko Muhammeda, oni koji vjeruju u njegovu poslancu, oni su strogi prema nevjernicima, odnosi se na vrijeme rata. Nerijetko se dešava da ljudi ne razumiju islam. Pa određene ajete koji se odnosi na period rata stavljaju na vrijeme mira, a određene ajete mira stavljaju na period rata. Pa je neispravno. Pa je nama muslimanima naređeno kada živimo eh, u miru sa ljudima koji su nemuslimani, da budemo prema njima blagi, da budemo milostivi, da budemo vedrog lica, da budemo nasmijani. Poznat je hadis Allahog poslanika ali se letu selam kada su židovi jedne prilike kod njega ušli pa kada su mu kazali Esamu alik, smrt tebi, Esamu eselamu. To su dvije riječi slične. Pa su mislili da zavaraju božji poslanika ali se letu selam pa su mu kazali Esamu alik, smrt tebi. Pa je Aisha to čula pa je počela da galami na njih, da ih vrijeđa i tako dalje. Pa kaže Allah poslanik, Aisha, polako, lagano, ja sam im odgovorio, wa alaikum i vama, ono što ste vi meni rekli i vama. Pa kaže Allah poslanika Iši, iako se radi o ljudima koji su došli i vrijeđaju ga, kaže Aisha, nikada blagost nije bila u nečemu, a da nije tu stvar uljepšala. A nikada blagost nije odvojena od nečega, a da nije tu stvar unakazila. Pa je znači nama muslimanima, ako živimo u zajedno sa nemuslimanima u istom znači mjestu, propisano da budemo blagi, da budemo mudri, da budemo veseli i da ih na najljepši način pozovemo u islam. Pa znači ovaj aj ćemo tako ispravno shvatiti. E, mnogo je učenjaka današnjeg vremena koji su e, govorili o ovoj tematici na ovakav način. Muhammed je Allahu poslanik, a njegovi su sljedbenici strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom. Muslimani, jedno od e, osnovnih svojstava koje bi trebalo da krasi muslimane međusobno jeste samilost. Allah poslanik ali se selam izrekao je mnogi hadise u kojima je govorio kako bi muslimansko društvo trebalo da bude društvo potpomaganja. Pa je poznato na hadis da Allah poslanik ali se selam kada govori o muslimanima poredi ih sa jednim tijelom. Pa kada čovjek ima, znači kaže temperaturu, odazivaju se ostali dijelovi tijela, znači kada ima bolove, kada ga nešto boli, ostali dijelovi tijela se odazivaju temperaturom i nesanicom. Pa je primjer muslimana, primjer jednog, jednog tijela. <clears throat> Nakon toga drugi ajet u suri El Hašr, deveti ajet, drugi ajet kojeg imam en nevevi rahmetullah ja citirao u ovom poglavlju su riječi uzvišenog Allaha وَالَّذِينَ تَبَوَّ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ حَاجَرَ إِلَيْهِمْ Govoreći o ensarijama, znači ensarije su ljudi koji su živjeli u Medini, pa su dočekali Allahu poslanika alaih salatu wasalam i ljude iz Mekke koji su učinili hijđu, bili su muhađiri. Imamo dvije skupine ljudi, imamo muhađire koji su došli sa Božim poslanikom iz Mekke u Medinu i imamo Ensarije koji su dočekali Božijeg poslanika ali se ratu u Medini. Pa da vidimo kako uzvišeni Allah, a on najbolje zna šta je u ljudskim srcima, kako opisujete Ensarije. Mi znamo kako je bilo prije 20 godina kada je bio ubosni rat. Niko se nije radovao izbjeglicama. I danas dan niko nije volio kada iz nekog grada, iz nekog mjesta dođu muhađiri izbjeglice u tvoje selo treba im obezbijediti hranu, stanovanje, odjeću i tako dalje. Ali pogledajmo kada je u pitanju islam, kako su ensarije dočekali muhađire, kaže uzvišeni Allah, i onima koji su Medinu za življenje izabrali. I domom pravi vjeri još prije njih učinili. Oni voli oni koji im se doseljavaju. Oni voli. Juhibune men hađera ilihim. Voli ih. Vola jeđidune fi sudurihim ima mimma utu Niti im je teško kada njima Boži poslanik nešto dadni. Jer normalno je muhađiri kada su došli, da su bili u potrebi. Pa je Allah poslanik nekada davao njima više nego ensarijama. Kaže, njima to nije smetalo. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا i oni su davali muhađirima prednost nad sobom, makar i oni bili potrebni. Tri velika opisa kojima uzvišeni Allah, stvoritelj zemlje i nebesa, opisuje ensarije. Juhibune men hađera Oni vole one koji njima dolaze, kao muhađiri. I nije im teško to što Allah poslanik njima daje. I daju njima prednost, makar i njima bilo potrebno. Ovo su velika svojstva kojima je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala opisao ensarije. Pa bi insan trebao da se pokuša okititi ovim svojstvima kojima je uzvišeni Allah pohvalio ensarije. Pa ako uzvišen Allah pokvalio Ensari zbog tih svojstava, onda je i nama propisano da se i mi pokušamo okititi tim svojstvima. <clears throat> Nakon toga, imam Ennevevi Rahmetullah je citirao onaj poznati, poznati hadis od Enesa radijallahu ta'ala anhu koji zabilježili imam Buharija muslim da je Allah poslanik alaihi salatu wasalam kazao ko bude imao tri osobine osjetit će slast imana. La ilaha illallah. Da li smo ikada razmišljali o ovoj činjenici da iman ima svoju slast? Koliko ljudi živi kao musliman možda 10, 20, 30 godina i možda Allah najbolje zna zbog neznanja, zbog nesvatanja i nerazumijevanja nikada možda ne osjeti slast svoga vjerovanja. Pa kaže Allah poslanik ali salatu wasalam, ko bude pri sebi imao tri ova svojstva, osjetit će slast vjerovanja. Vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala, vjerovanje u poslanika, življenje po islamu ima svoju slast. Insan bi se trebao utruditi da pri sebi izgradi i da ima ova tri svojstva. Pa kaže Allah poslanik alaihi salatu salam da mu Allah i njegov poslanik budu draži od svega ostalog. <clears throat> da mu Allah i njegov poslanik budu draži od svega ostalog. Prvo svojstvo ko hoće da osjeti slast imana. Možda čovjek bude siromašan, bude, bude bolestan, bude iskušan, ali osjeća slast, osjeća zadovoljstvo, osjeća sreću. Pa kaže Allah, poslanik ali se sram, prvo svojstvo je da voli Allaha i poslanika više od bilo čega drugog. Kako se manifestuje ta ljubav danas? Manifestuje se kroz pokornost. Nemoguće čovjek kaže ja volim Allaha i poslanika više od bilo čega drugog. A kad treba redovno namaz obavljati, nema ga. Kada treba ispuniti nešto što je Boži poslanik naredio, nema ga. Kada treba ostaviti nešto što je poslanik zabranio, nema ga. Ali kaže ja volim Allaha i njegovog poslanika najviše. Pa se ljubav prema Allahu i njegovom poslaniku ogleda kroz naš odnos prema naredbama i zabranama Islama. Pa je prvo svojstvo od ova tri svojstva putem koji ćemo osjetiti slastima neste da volimo Allaha i njegovog poslanika više od bilo čega drugog. Poznat je onaj hadis koji smo citirali više puta od Omera radijallahu taranu da je došao Božjem poslaniku i kaže Allahu poslaniće, ja tebe volim više od svega osim od sebe. Pa mu Allahu poslanik ali se letu selam kaže ne Omere, treba da me voliš više i od sebe. Kaže Omer Allahu poslaniće, sad te volim više i od sebe, nisam znao. Kaže, el ane ja Umar. Sada, Omer, sada si ti dostigao potpunost imana. Da voliš Božije poslanika, ali se datu seram više nego što voliš samoga sebe. Pa je to prvo svojstvo da čovjek voli Allaha i njegovog poslanika više od bilo čega drugog. A rekli smo, kako će se čovjek preispitati? Kada dođe na raskršće, pa imamo tamo naredbu uzvišnog Allaha i njegovog poslanika imamo vamo prohtjeve i strasti. Pa gdje krenimo, to je ono što volimo. Ako krenimo putem prohtjeva, strasti, grijeha, onda je to u suprotnosti sa ljubavlju uzvišnog Allaha i njegovog poslanika. Da zavoli čovjeka isključivo radi Allaha. Taj će osjetiti slast imana. Kada voliš insana, da ga voliš radi Allaha. Ne radi dunjaluka, ne radi ugljeda, ne zato što ti sutra mogao pomoći ili, ne daj Bože, zato što se bojiš njegovog e, šerra i njegovog zla, pa si tu blizu njega. Ne, voliš čovjeka radi Allaha. Tada osjetiš slast imana, jer voliš insana isključivo. Ne očekuješ od njega nikakvu dunjalučku korist. Voliš ga jer je pokuran uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. I na kraju, da mrzi, da se vrati u nevjerstvo nakon što ga je Allah spasio iz njega kao što mrzi da bude bačen u vatru. Ovo je jedno veoma bitno pitanje. Treće je svojstvo putem kojeg čovjek će osjetiti slast vjerovanja, da čovjek preziri da se vrati u nevjerstvo, ako je čovjek bio u nevjerstvu ili bio jedan period u vremenu kada nije prakticirao islam, po meni je to identično, pa ga Allah sačuva, uputi pa čovjek da prezire povratak u nevjerstvo ili u povratak u onaj period kada nije prakticirao islam, kao što mrzi da bude bačen u vatru. Taj će osjetiti slast imana. Šta se nama dešava? Nama se dešava da imamo ljude koji vjeruju u Allaha, muslimani su, ali njihova srca su prepuna ljubavi za grijesima, oponašanjem nevjernika. Nova godina, proslave, grijesi, nošnja, e, piće, sve živo. Živimo, živimo u tome, ajde da kažemo, u priželjkivanju da i mi jednog dana sebi damo oduška. Ko što naš narod kaže za omladinu koja kada krene da prakticira vjeru, ma kaže još si mlad, što nisi još prošao svijeta, kao da još malo uživaš. Pa je svojstvo onoga ko želi da osjeti slatkoću imana. A blago se onome ko osjeti jednom slast imana, jeste da mrzi i prezire povratak u džahilijet, u kufr, u grijehe, u nemoral, u prostituciju i tako dalje, kao što mrzi da bude bačen u vatru. Pa onaj ko bude na tom stepenu, da toliko bude zahvalan Allahu. Znam osoba koju Allah počasti islamom. Primjer radi kada je u pitanju neka sestra. Pa je Allah počasti zaista bude u nekom teškom životu, pa je počasti islamom. Pa se uda za čovjeka i živi godinu, dvije, pet ili deset prakticirajući islam. Pa onda posusta njen muž pa je počne pozivati da lagano ostave određene stvari iz islama. Pa onda dođe ta sestra i kaže, brate, ja sam bila tamo. Ja znam šta je to. Ja prezirem da se tamo vratim kao što prezirem da budem bačena u vatru. E ta osoba je osjetila slast imana. Nažalost, velik broj ljudi, velik broj ljudi priželjkuje priželjkuje da određene grijehe umota u celofan pa da ih nekako i on prakticira. Pa je ovaj hadis jedan veliki postrijek da čovjek pokuša da objedini kod sebe ova svojstva, da osjeti slast vjerovanja uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala. Znači ponavljamo, Prva stvar kaže Allah poslanik ali se letu selam da mu Allah i njegov poslanik budu draži od svega. Rekli smo ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku danas se ogleda kroz pokornost onome što je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala naredio i odnosno zabranio. Da voli ljude kada ih voli isključivo i voli samo radi Allaha i na kraju da prezire da bude vraćen u nevjerstvo nakon što ga je Allah spasio iz nevjerstva kao što prezire da bude bačen u vatru. Pa smo vidjeli zašto imam Ennevevi citira ovaj hadis u ovom poglavlju, jer je druga osobina, druga stvar spomenuta u hadisima, osoba koji želi da osjeti slast imana, jeste da voli ljude samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Nakon toga onaj poznati, poznati hadisi, mi smo e, čak jednom u BKC održali kompletnu tribinu komentaršujući ovaj hadis, od Ebu Huriri radijallahu ta'ala zabilježi što Buharija i Muslim hadis da je Allah poslanik alihi salatu wasalam kazao sedmoricu će Allah staviti u svoj hlad na dan kada neće biti drugog hlada osim njegovog. Znači, na sudnjem danu. Mi smo više puta kroz predavanja govorili o težini sudnjega dana. Kada će djeca, jeume jeđa'lu dane šiba, kada će djeca osjediti zbog težini polaganja računa, kada će žene baciti svoju djecu, kada će žene pobaciti plodove koje su nosile u svome stomaku, kada vide žestinu sudnjeg dana. U tom danu, kada će, kao što je došlo u vjerodostojnim hadisima, kada će ljudi biti u znoju svojih grijeha, odnoliko znači koliko su imali grijeha, toliko će biti u znoju. Pa će neko biti do koljena u znoju, u vodi od svojih grijeha. Neko će biti do pasa, Neko će biti do ramena, a neko će biti zauzdan vodom svojih grijeha. U tom momentu će neko uživati i biti u hladovini. Pa kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam u ovom hadisu, iako ima drugi hadisa koji spominju još druge kategorije, sedam je osoba koji će biti u hladu na sudnjem danu kada ne bude drugog hlada osim hlada uzvišnog Allah Pa počinje mi ćemo skratiti komentar ovog hadisa, oni koji žele mogu da nađu komentar kompletan ovog hadisa u jednoj od tribina u BKC-u koju smo držali. Kaže Allah poslanik, el imamu adil, pravedan vladar. Za njim je počeo zbog bitnosti koliko je bitno kada imamo pravednog vladara, korist njegove pravde se vraća na mnoge ljude u društvu. Pa je počeo sa njim zbog bitnosti. Iako kažu islamski učenjaci da se ovo prvenstveno ne odnosi samo na čovjeka koji je glavni vladar muslimanima, čak i na ostali koji obnašaju neke funkcije, ako budu pravedni, mogu se ako Bog da nadati da budu, da budu obuhvaćeni ovim hadisom, pa čak možda i insan koji je pravedan i odgovoran prema svojoj porodici može, Allah, potpasti pod ovaj hadis. Pa nastavlja Allah poslanik, ali se letu selam, mladić koji je odrastao u pokornosti uzvišenom Allahu mladić u periodu kada su njegove strasti bile jake, kada je njegovo društvo bilo po kafanama i birtijama i ekskurzijama i ovdje i ondje, on je svoju mladost i svoje strasti ukrotio i bio pokoran uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovo je jedna velika stvar, jedna velika satisfakcija našoj omladini. Imate mladinaca koji jednostavno želi da pod navodnim znacima se malo odaju dunjaluku ali kada prođu te godine, nikada više ne može potpasti pod ovaj hadis. Može nešto drugo oganjati od ovih sedam kategorija. Zato insan, omladinac, treba da mu ovo bude velika satisfakcija da svoju mladost posveti uzvišom Allahu subhanahu i Božijim poslaniku alaih salatu očekujući šta? Hladovinu sudnjeg dana kada ne bude drugog hlada. Normalno ovdje je zašto je rečeno mladić? Jer je to period snage, jer je to period e, prohtjeva, jer je to period kada insan, ajde da kažemo, ima velike nagone. Nije ovdje rečeno starac koji posvetio svoju, svoju starost uzvišnom Allahu. Starac on je onako više nema ni za snage, nema potrebe. On je onako i onako će, Allah najbolje zna se posvetiti vjeri. Ali period mladosti, period e, strasti, iskušenja, period kada insan jednostavno kada mu možda, da kažem u nekom žargonu, kada mu puši kroz glavu mnogo toga, taj insan koji obuzda svoje strasti, očekuje ga velika nagrada. Pa kaže Allah poslanik ali se letu nam e, osoba kategorija broj 3, čovjek čije srce vezano za džamiju. Čovjek čije srce je vezano za džamiju. Taj čovjek je ne mora znači da je neprestano u džamiji, ali on vezan za džamiju. Kada će namaz i džami u džamiju, kada će i tako dalje. Pa je njegovo srce vezano za džamiju, za ibadete koji se obavljaju u džamiji. Kategorija broj četiri, dvojica koja se zavoli u ime Allaha. Radi njega se sastaju i rastaju. Zbog ovoga imame Nevevi citira ovaj hadis u ovom poglavlju. Dvojica koja se zavoli radi Allaha. Na tome se sastaju i na tome se rastaju. Njih ne okuplja ništa drugo osim zato što se voli radi Allaha. Potpomažu se, sarađuju na pokornosti uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala. Peta kategorija, čovjek kojeg ugledna i lijepa žena pozove na blud, a on kaže ja se bojim Allaha. Čovjek kojeg ugljedna i lijepa žena pozove pozove ga da blu čini, on kaže ja se bojim Allaha. Ova rečenica je velika, o njoj bi se mogo mnogo govoriti. Ali pogledajte, čovjek koji je lijepa žena i ugljedna. Znači imamo lijepa žena, zašto lijepa? Zato što će se čovjek, mnogo je se lakše odazvati lijepoj ženi nego onoj koja to nije. Ugledna. Čovjek će se prije odazvati uglednoj ženi nego koja to nije. Pa čovjeka pozove lijepa i ugledna žena. Ona njega pozove da čini nemoral. Znači koliko se ispunilo, tri velika uvjeta su se ispunila da bi se on odazvao. Ona je lijepa, ona je ugljedna i ona njega zove, ne zove on nju. Ali on ima nešto prioritetnije, zadovoljstvo uzvišnog Allaha Pa kaže, inni ahafu Allah, ja se bojim Allaha Đelešanuhu. Takav insan koji toliko se strpi i toliko se suzdrži i toliko obuzda svoje prohtjeve, može očekivati veliku nagradu na sudnjem danu. Šesta kategorija, čovjek koji dadne sadaku, pa i sakrije tako da njegova ljevica ne zna šta je udjelila desnica. Znači, šesta kategorija su ljudi koji udjeljuju sadaku, ali toliko udjeljuju i toliko tajno udjeljuju da njihova desnica kada nešto dadni, stavi ruku u džep, izvadi dadnu, ljevica njihova ne zna šta je udjelio čovjek toliko udjeljuju tajno, toliko čuvaju svoju namjeru, toliko čuvaju svoj ihlas, ne žele da to ljudi znaju, da to bude uslikano, već jednostavno znači samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa znači insan treba da se potrudi da bude od onih ljudi koji kada udjeljuju, da se maksimalno trudi da ta sadaka bude tajna. Iako u islamu ima nekada i javna sadaka svoju vrijednost, kao u slučaju kada čovjek daje sadaku, da drugi vide pa da se i oni povedu za njim. Jer nekada jednostavno dođe vrijeme kada ljudi sustižu se od sadaki. Pa kada vide da je dao neko, onda je i njima lakši, to im bude postrik. I znamo mnogi hadise od vremena Božeg poslanika, ali se letu selam, da su ljudi povodljivi jedni za drugima. Kada jedan čovjek uradi dobro djelo, onda i drugima otvori e, vrata toga. I sedma kategorija, čovjek koji Allaha spomeni u samoći, pa mu oči zasuzi. Čovjek koji se sjeti Allaha, sjeti se dženneta, sjeti se džehennema, sjeti se kabura, sjeti se sudnjeg dana, sjeti se gledanja uzvišnog Allaha subhanahu na sudnjem danu i na ahiretu, ali ovo je veoma bitna klauzula u samoći. Jer ako čovjek u samoći zaplači, Allah najbolje zna, ne postoji mogućnost da je zaplakao zato što, što se pretvara. Možda čovjek u društvu i zaplači. Ali Allah najbolje zna zašto je njegovo plakanje. Možda je zaplakao da bi drugi rekli za njega bogobojazan. Ali kada čovjek zaplači u samoći, Allah najbolje zna, znači on je zaista iskren prema uzvišom Allah, subhanahu pa takav insan može očekivati da bude od onih koji su, inša Allah, na sudnjem danu spašeni u hlad kada ne bude drugog hlada. <clears throat> Nakon toga 377. hadis od Ebu Hurire radijallahu ta'ala prenosi da je Allah poslanik alaihi salatu wasalam kazao na sudnjem danu uzvišeni će Allah reći gdje su oni što su se voljeli u moje ime? Danas ću ih uvesti u svoj hlad u, u danu kada nema drugog hlada osim moga. Hadis znači skoro pa identičnog značenja sa hadisom kojeg smo malo prije komentarisali. <clears throat> 378. E, hadis od Ebu Huriri radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik ali se sam kazao tako mi onoga u čoj ruci moja duša. Nećete ući u džennet sve dok ne budete vjerovali. Allah poslanik ali se letu postavlja jednu veliku platformu. Tako mi onoga u čoj ruci je moja duša. Allah poslanik ali se letu se zaklinje Allahom. Inače je pravilo da muslimanu nije dozvoljeno da se zakrije ničim osim Allahom. Nažalost, živimo u vremenu kada ljudi koji obavljaju namaz u džami, čujete ljude, e, ne u smislu džamiji, ali džamijski ljudi koji vidite u džamiji, kada iziđu iz džamije čujete da se čovjek zaklinje ocom, majkom, e, da li nekada džamijom, da li pegamberom i tako dalje, što je neispravno. Muslimanu nije dozvoljeno da se zaklinje ničim osim Allahom, njegovim imenima i njegovim svojstvima. Dozvoljeno se zaklijeti Kur'anom jer je Kur'an Allahov govor. Mimo toga, kjabom, džamijom, poslanikom, majkom, ocem, sve je to veliki grijeh. Velik broj ljudi ne zna. Allah poslanik ali salatu vaselam u vjerodostojnim hadisima je zabranio zaklinjanje bilo čime drugim osim Allahom, a u nekim hadisima je to nazvao širk. Pa se čovjek treba čuvati maksimalno. Ima ljudi koji imaju naviku u govoru da se zaklinju majkom ili ocem, da to izbaci iz svog vokabulara. Pa Allah poslanik ovdje zaklinje se i kaže tako mi onoga u čiju ruci je moja duša, tako mi Allaha, nećete ući u džennet sve dok ne budete vjerovali. Prvi uvjet da bi neko ušao u džennet jeste da vjeruje. Da vjeruje, da obožava Allaha subhanahu wa ta'ala i da bude sljedbenik Islama. Kaže uzvišeni Allah, inne dina inda Allahi el Islam. Kod Allaha se ne prima ni jedna druga religija osim islam. Kod Allaha na Dunjalku imate mnogo religija, ali dolaskom Allahu poslanika ali wasalam, objavom Kur'ana derogirane su sve nebeske prethodne objave. Svi poslanici, znači Boži poslanik jedne prilike vidio eh, Omar ibn Khattaba kako čita strancu te vrata. Pa se Allahu poslanik žestoko naljutio i kaže Omere, da je Musa selam živ, kojem je objavljen taj Tevrat, sad živ, a ja sam došao, njemu bi bila obaveza da slijedi mene. Pa znači, kod Allaha jedina vjera priznata je Islam. Pa kaže Allah poslanik ali salatu wasalam, nećete ući u džennet sve dok ne budete vjerovali. A nećete vjerovati sve dok se ne budete voljeli. Pogledajte uzročno posljedičnu vezu. Nećete ući u džennet dok ne budete vjerovali. Ok. Kako sad da vjerujemo? A nećete vjerovati dok se ne budete voljeli. Dok ne budete se između se voljeli radi Allaha subhanahu pa kaže Allah poslanik, hoćete li da vas uputim na nešto? Pa ako to budete izvršavali, zavoljet ćete se, nazivajte selam jedni drugima. Idemo znači obrniti, obrnutim redoslijedom. Nazivanje selama je razlog širenja ljubavi, širenje ljubavi je razlog imana, iman je razlog ulaska u džennet. Nažalost, živimo u vremenu kada se ljudi nekada stide jedni drugima nazvati selam. Ljudi se pozdravljaju sa čao, zdravo, dobar dan i tako dalje. Musliman treba sa muslimanom prvo da se pozdravi sa selam alikum. Nakon toga, ako mu kaže jesi se naspavao, kako si, merhaba, sve to može nakon selama. <clears throat> nakon toga dolazimo do 379. hadisa od Ebu Huriri radijallahu ta'ala se prenosi da ovo poslanik ali se rekao neki je čovjek posjetio svoga brata u drugom naselju pa je Allah poslao meleka da ga sačeka na tom putu a zatim je ovaj hadis smo imali u e, proteklom predavanju ovdje ga imam nevevi citirao ali je ga citirao zbog one riječi kada je rečeno da je ovaj čovjek išao da posjeti jednog svoga prijatelja pa kada ga je melek upitao zašto ideš Kaže, idem samo zato što ga volim u ime Allaha. Nemam nikakvu dunjalučku korist od posjete tom insanu. Pa je taj melek kazao čovjeku, ja sam izaslanik uzvišenog Allaha da ti kažem da je tebe uzvišeni Allah zavolio zato što ti njega voliš radi Allaha. Jedna velika stvar da insan zavoli nekoga radi Allaha subhanahu wa ta'ala. <clears throat> 380. hadis od Bera ibn Aziba radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik alaihi salatu wasalam kazao o ensarijama. Voli ih samo vjernik, a mrzi ih samo munafik. Ko njih zavoli i Allah će njega zavoljeti, a ko njih zamrzi i Allah će njega zamrziti. Rekli smo, za vrijeme Božijeg poslanika alaihi salatu wasalam bile su dvije velike grupe ashaba. E, imali smo muhađire koji su sa Božijim poslanikom učinili hijđu iz Mekke u Medinu, a ljudi koji su bili u Medini živjeli i dočekali muhađire, oni su se zvali Ensarije, pomagači Božih poslanika, ali se letu wasalam. Pa kaže Allahu poslanik, ali se letu wasalam, voli ih samo vjernik, a mrzi ih samo munafik. Mi danas kada čitamo o Ensarijama, kada vidimo koliko su žrtvovali za Allahu poslanika Lisa, koliko su žrtvovali za, za ashabe, koliko su njihove grudi bile prostrane, u to vrijeme kada se pojavio Allah poslanik, kada je izbjegao iz Medine, bukvalno svi ljudi okolni oko Medine su se urotili protiv Medine. Pa je njihovo mjesto u islamu veliko. Ensari je čovjek danas kada čita o njima ne može da vjeruje koliko su žrtvovali. Koliko su žrtvovali da bi ugostili Božih poslanika, ali i salatu wasalam, bukvalno cijeli tada svijet i njihova okolica okrenula se protiv njih. Ali su oni bili spremni. Pa kaže Allah poslanik, onaj koji voli, to je mu'min. Onaj ko njih mrzi, ne može i mrziti osim munafik. Nažalost, mi danas imamo jednu opasnu sektu, Rafidije Šije, koji na svakom koraku psuju ashabe, psuju Ebu Bekra, psuju Omera, psuju Osmana, psuju, znači, ashabe Allahu poslanika, najbolja generacija. Može li razuman čovjek razumjeti e, ljude koji psuju i vrijeđaju generaciju koja je od Božijeg poslanika dostavila islam cijelom čovječanstvu. Oni su glavna karika između nas i Božijeg poslanika. Ako njih srušimo, srušili smo stolcu na kojoj stojimo. Kuntum hajra ummetin uhriđet li nas. Vi ste najbolja generacija koja se ikad pojavila. Allah poslanik kaže, najbolja generacija je moja generacija u kojoj ja živim koliko je hadisa u kojima Allah poslanik ali se letu izjavio i pohvalio ensarije i muhađire. I onda dođe neko u svom dalaletu, u svojoj zavlodi i psuje i vrijeđa najbolju generaciju. Psuju suprugu Allahu poslanika ali se letu za koju je uzvišeni Allah objavio ajete u kojoj negira da je počinila išta nemoralno, oni i dan danas, iako imamo jasne ajete gdje Allah Želšanu objavio njenu čistoću, da, da nije počinila nemoral, oni danas dan to tvrdi da jeste. Pa insan treba da čitajući e, Adise koji govori o vrijednosti Ensarija, da ih voli, jer je to pokazatelj imana. S druge strane, kada čovjek vidi da ljudi vrijeđaju i psuju, potvaraju Ensarije i Muhađire, treba da, da zna da je tu znak i pokazatelj njegovog nifaka. Pa kaže Allahov poslanik, ko njih zavoli i Allah će njega zavoljeti. A ko njih zamrzi i Allah će njega zamrziti. Ne treba insanu veća satisfakcija i ne treba mu veća prijetnja. Ko zavoli ensarije, njega će Allah zavoliti. Ko zamrzi njih, njega će Allah zamrziti. Ne treba rafidijama veća prijetnja od ovi. Da Allah poslanik kaže, ko njih zamrzi, njih će zamrziti Allah. Ako zavoli ensarije, uzvišeni Allah će njega zavoljeti. <clears throat> Uh, u 381. hadisu uh, od Muaz ibn Džebela radijallahu ta'ala se prenosi da čuva Allahu poslanika ali se kako govori uzvišeni Allah kaže oni koji se vole u moje ime bit će na mimberima o svjetlosti a na tome će im zavidjeti i vjerovjesnici i šehidi. La ilaha illallah. Dvije najbolje kategorije insana jesu šehidi i vjerovjesnici. Vjerovjesnike Allah subhanahu wa ta'ala odabrao zato što im je dao poslanicu i oni su posebno odabrani. Šehidi su ljudi koji su dali svoj život za Allahovu vjeru. Pa najveći stepeni u islamu, znači obećani su na sudnjem danu na ahiretu za vjerovjesnike i za šehide. Kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, ljudi koji se budu voljeli radi Allaha imat će posebno mjesto. Na tom mjestu će im zavidjeti, ali ovdje vidjet ćemo, ovdje nije došla riječ, bosanski jezik je siromašan, u arapskom jeziku imamo dvije vrste zavisti, hased i ripta. Hased je kada čovjek zavidi nekome i želi da mu nastane, znači nestane njegova blagodat. A gripta je kada čovjek priželjkuje nešto što neko ima, ali želi da to njemu i dalje ostane. Pa i ovome je hadisu spominuta gripta. Šehidi i poslanici kada vide kakvo mjesto imaju ljudi koji su se voljeli radi Allaha ta'ala i oni će poželjeti da budu i oni tu, ali ne da nestane ovima tu. To je razlika između ove dvije vrste zavisti u islamu. Pa pogledajte kakav je stepen, koliko je teško očistiti prsa i srce i grudi da čovjek nekoga voli radi Allaha. Ako uspije to, može se nadati velikoj nagradi uzvišnog Allah subhanahu wa na sudnjem danu. <clears throat> Nakon toga hadis od Ebu Idrisa el Haulanija, Allah mu se smilavao, prenosi se da je kazao. Ušao e, Ebu Idris el Haulani je čovjek iz tabi'ina. Znači imamo Allahu poslanik, Ljudi koji su živjeli sa njim su bili ashabi. Ljudi koji su došli, generacija koja nije vidjela poslanika, ali je vidjela ashabe, zovu se u islamu tabi'ini. Pa ovaj čovjek iz generacije tabi'ina, Ebu Idris el Haulani, došao jedne prilike u džamiju u Damasku. I zatekao mladića blistavih zubi, a može se i prevesti vedrog Došao je u džamiju u Damasku i ušao je i zatekao jednog veselog i nasmijanog mladića. Neki ljudi koji su sjedili, e, e, zatekao je njega i neke ljude koji su sjedili sajedno sa njim. Ako bi se oni oko nečega razišli, njemu bi se obratili, ostavljajući svoje mišljenje i prihvaćajući njegovo. Upitao sam za njega pa mi je bilo rečeno, ovo je Muaz ibn Džebel radijallahu talanhu. On opisuje Muaz ibn Džebela da je to bio insan vedrog i nasmijanog lica. Kaže, ljudi su sjedili oko njega i kada bi došlo do nekog razilaženja njega bi pitali šta on rekli, svi bi ostavili svoje mišljenje koliko su ljudi uvažavali ashave Božih poslanika, pogotovo Muaz ibn Džebela, o kojem je Allah poslanika, se salatu izrekao mnogi hadise, pogotovo kada je on u pitanju i kada je u pitanju njegov odnos prema ilmu i znanju. Pa kaže ovaj Ebu Idris el Haulani, <clears throat> sutra dan sam poranio, ali on već bio u džami i klanjao. On želi da ga sretne, želi da sa njim razgovara, Kaže, sutra sam poranio u džamiju, ali on došao prije mene. On već klanja. Kaže El, e, Ebu Idris, pričekao sam dok je završio namaz, a zatim sam mu prišao i poselamio ga. Rekao sam mu, tako mi Allaha, ja te volim u ime Allaha. On kada je samo čuo da je to Muaz ibn Džebel, da je to Asa Božji poslanika, ali se je selam, završena priča. Kaže, kada je predao selam, prišao sam mu, poselamio se i kaže, tako mi Allaha, ja tebe volim u ime Allaha, subhanu wa ta'ala zbog njegovog mjesta, zbog njegove deređe, zato što je asab, zato što je gledao Božijeg poslanika, ali i salatu wasalam. Pa kaže Muaz ibn Džebel, zar u ime Allaha? A on je odgovorio da. A Muaz opet upita, zar stvarno u ime Allaha? A ja sam, kaže, opet odgovorio da. Tada me on uzeo za pojas, privukao sebi i rekao, raduj se. Čuo sam Allahu poslanika, i salatu wasalam, kako govori, uzvišeni Allah kaže, moja je ljubav zagarantovana onima koji se voli u moje ime. Moja je ljubav zagarantovana onima koji se voli u moje ime. Onima koji se druži u moje ime. Onima koji, koji se u moje ime posjećuju i onima koji se u moje ime međusobno potpomažu. Četiri kategorije ljudi kojima je obavezna ljubav uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovaj hadis pripisuje Muaz ibn Džebel, Božim poslaniku, alaihi salatu wasalam, a bilježi ga E, ima Malik u svome muvatau. Pa kaže da je rekao uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala moja ljubav je obavezna onima koji se voli u moje ime. Onima koji se druže u moje ime. Insan voli nekog radi Allaha. Druži se sa njim radi Allaha. Posjećuje se sa njim radi Allaha i potpomaže se sa njim radi Allaha. Pa insan treba da se potrudi da ljude kada voli, da ih voli radi Allaha. Kada ih posjećuje, da ih posjećuje radi Allaha. Kada ih potpomaži, da ih potpomaži radi uzvišnog Allaha. Ne bi li bio od onih ljudi koji će potpasti pod ovu kategoriju, da bude od onih ljudi kojima je obavezna ljubav uzvišnog Allaha subhanahu wa Nakon toga, Imam Nevevi jednostavno nakon što je pojasnio e, vrijednost i bitnost E, ljubavi u ime Allaha u islamu dolazi do jednog zadnjeg propisa. Uvijek su ta poglavlja poredana, iako to mi možda nekada ne možemo ni razumjeti. Hadis gdje stoji da je Allah poslanik ali salatu kazao kada čovjek zavoli svoga brata, neka ga obavijesti da ga voli. Hadis bilježi imam Ebu Davud, a hadis je inšala vjerodostojan. <clears throat> znači od sunneta je da čovjek ako voli nekog insana, ali ga voli isključivo radi Allaha, da tom insanu to kaže. Pazite kako to ostavlja velikog traga na insan. Insan možda dođe u džamiju, vidi nekog insana i ne zna šta taj čovjek misli o njemu. Ali zamislite koliko se njihova srca zbliže kada on dođe njemu i kaže brate, ja te volim samo u ime Allaha. Pogledajte kako je islam društven, kako je islam lijep, da čovjek kada nekoga voli da ode i da ga obavijesti i da od toga čina što je otišao da ga obavijesti da očekuje nagradu zato što je to sunet Božih poslanika alihi salatu wasalam. Od Muaz ibn Džebela radijallahu ta'ala se prenosi da je Allah poslanik alihi salatu wasalam jedne prilike uzeo ga za ruku i rekao Muaze, tako mi Allaha, ja te uistinu volim. Allah poslanik sad praktikuje taj hadis. Uzeo je Muaz ibn Džebela radijallahu ta'ala jedne prilike za ruku i kaže tako mi Allaha, Zaklinje se Allahu poslanik, uzvišen Allahom i kaže Muaze, tako mi Allaha, ja te volim u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Nakon toga mu je Allahu poslanik dao savjet i pa kaže Muaze, preporučujem ti da neizostavno poslije svakog namaza izgovoriš Allahumma a'inni ala zikrike wa šukrike wa husni ibadetike Allahu pomozi me da se tebe sjećam. Ja sam danas objavio na Facebooku hadis da Allah poslanik alaih salatu wasalam kaže Primjer čovjeka koji se sjeća Allaha, zikri, spominje, veliča Allaha, te spihom, tekbirom, riječima la ilaha illallah i tako dalje. Kaže primjer onoga ko se sjeća Allaha, zikri i onaj ko ne zikri je primjer mejita i živog čovjeka. Kolika je velika razlika imate mejita, imate živog čovjeka. Mejit nikakva korist, nikome. Dok živ čovjek koristi sebi, i koristi i drugima. Allaho poslanik upoređuje čovjeka koji zikri, spominje Allaha, u putu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la havle wa la kuvata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, kul Allahu ahad i tako dalje. Sjeća se Allaha Đelešanhu svojim srcom, svojim jezikom, njegov primjer, primjer njega i onoga ko se ne sjeća Allah je primjer mrtvog i živog čovjeka. Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu Muaz ibn Džebelu, nemoj da završiš namaz a da ne učiš ovu dovu. Allahumma ajna la Pomozi mi gospodaru da se ja tebe neprestano sjećam. Vo i pomozi mi da ti budem zahvalan. Koliko nam danas nedostaje zahvali Allahu Koliko tako mi Allaha danas kao nikada u historiji čovečanstva uživamo. U blagodatima auta, stanova, aviona, odjeće, obuće, izhrane i tako dalje. Pa je vađib obaveza da insan bude zahvalan Allahu Đelšanu na svim njemetima, na blagodati imana, na blagodati zdravlja, na blagodati očiju i tako dalje. vole in šekertum nekom. Ako vi budete Allahu zahvaljivali, mi ćemo vam svoje blagodati još povećati. Pa insan ako želi da mu Allah blagodati poveća u imetku, u djeci, u zdravlju, u blagostanju, onda neka bude zahvalan Allahu, ali istinski srca da sjedni čovjek kod kuće i kaže Alhamdulillah. Hvala Allahu koji mi je dao sve ove blagodati, jer sve blagodati koje uživamo su od Allaha. Ona bikum min ni'metin Allah. Sve blagodati koje imate su od Allaha. Kada bi blagodati Allahove brojali, ne bi ih mogli prebrojati. I zadnja stvar kaže, e inni zikrike wa šukrike wa husni ibadetike, gospodaru, pomozi me u tomi da tebi potpuno i savršeno činim i badet. Prva stvar u kojoj se ogleda savršenstvo i jeste da čovjek se trudi da svoj ibadet, svoj namaz, svoj zekjat, svoj post i mnoge druge ibadete koje činimo da budu iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala. <clears throat> I zadnji hadis u ovom poglavlju od Enesa radijallahu ta'ala se prenosi da je neki čovjek bio kod vjerovjesnika sallallahu alaihi sallam pa je pored njih prošao drugi čovjek. Te je ovaj rekao Allahom poslaniku, Allahu poslaniće, ja uistinu volim ovog čovjeka koji je upravo prošao. Poslanik ga upita, jesi li ga obavijestio o tome? Čovjek odgovori, ne. Poslanik sallallahu alaihi sallam reče mu, obavijesti ga. Pa ga je ovaj sustigao i rekao, ja te volim u ime Allaha. Čovjek mu odgovori, ehabbeke ledi ahbebteni leh, neka te zavoli onaj u čije si me ime ti zavolio. Znači ovdje imamo sad jedan dodatni edeb ponašanja Šta je se desilo? Boži poslanik sjedi i pored njega sjedi ashab. Pa je prošao jedan čovjek kojeg je ovaj ashab volio. Pa kaže Allah poslaniče, ja onog čovjeka volim. Pa kaže Allah poslanik, a dobro jesi li mu to kazao? Kaže nisam. Idi, trči za njim, sustigni ga, kaži mu. Pa je otišao i kazao. Pa smo tu prijedno naučili da je pohvalno da čovjek kada nekoga zavoli radi Allaha da mu to kaže. Ali sada ovdje imamo dodatno šta će odgovoriti insan kojim neko dođe i kaže volim to ime Allaha. Pa je ovaj, e, ovaj ashab njemu odgovorio, e, neka te zavoli onaj u čije ime ti mene voliš. Ti ako si došao i meni kažeš ja te volim radi Allaha, sada ja upućujem dovu Allahu da tebe Allah zavoli jer ti mene voliš radi Allaha subhanahu wa ta'ala. U nastavku, u nastavku ovog našeg druženja ja sam pripremio samo nekoliko stvari, e, desetak malo i više stvari na koji bi čovjek trebao da pazi kada je u pitanju njegov odnos prema braći muslimanima, kada je u pitanju znači e, taj, hajde da ga nazovemo, bratski odnos muslimana prema muslimanu. Ja ću kratko i rezimirano spomenuti neki desetak stvari koje bi čovjek trebao da pazi, stvari koji narušavaju e, bratstvo među muslimanima. Čovjek bi trebao, vidjeli smo kolike su velike nagrade, da je to hlad e, na sudnjem danu, da su to posebne deređe, posebna mjesta – insan bi trebao onda da se pazi da ne narušava nešto što, ajde da kažemo, može e, negativno utjecati na bratstvo. Prva stvar jeste da čovjek e, ne bude od onih ljudi koji će priželjkivati ono što je kod drugih ljudi. Ako ljudi vide da mi priželjkujemo ono što oni posjeduju, to će definitivno uzrokovati kidanje bratskih veza. Isto tako, E, jedna veoma bitna stvar. Nekada nam se desi da nekog insana zavolimo. I onda nakon određenog perioda osjetimo kako su relacije između nas i njega zahladnile, zahladnile, da je tu teško opisati. Razlog tome je pojasnio Boži poslanik ali i salatu wasalam. Kaže Allah poslanik, nikada se neće dvojica ljudi zavoljeti radi Allaha. Nakon toga se razići, a da to nije bio razlog grije koji jedan od njih dvojice počinio. Dvojica ljudi se voli radi Allaha potpomažu se na tom putu i odjednom osjeti za Znači, zahladni su odnosi. Kaže Allah poslanik razlog, to mi je jedan od njih se odao nekom velikom griju. Pa insan treba da čuva bratstvo sa braćom na način da čuva sebe od grijeha. Isto tako, nerijetko se dešava da ljudi onog momenta kada se zbliže jedni s drugima, pa postanu braća u islamu, onda jednostavno zbog te blizine počnu da se ponašaju prema toj braći kao da ne postoje više edeb ponašanja prema tim insanima. Pa primjer radi, ako govori ne slušamo ga, ako počne pričati mi ga prekidamo i tako dalje. Insan bi trebao suprotno tome. Jer to ostavlja traga na insana. Danas si došao kod čovjeka koji tvrdi da te voli radi Allaha. Nešto počneš pričati, on te ismijava, prekida e, i tako dalje. Ne osvrće se tvome govoru, to definitivno uzrokuje da će ljudi odaljiti se jedan od drugog. Pa insan kada nekoga zavoli u ime Allaha Đelšanu, treba da ga dodatno pazi, jer je danas pogotovo veoma teško naći insana koji se pazi s tobom samo radi vjere i radi Allaha subhanahu e, Broj četiri, e, hladnoća emotivna. Imate ljudi koji ne čuvaju bratstvo u islamu na način da znači Pohvalno je to nekada ispoljiti i kazati. Ako je čovjek negdje putovao, kada se vrati, da ga zagrlimo, da, ga, da mu izrazimo dobrodošlicu, da pitamo za njegove roditelje, za njegovu djecu i tako dalje. Dok imate ljudi, voliš go ime Allaha sa njim, ali jednostavno hladan emotivno, to može uzrokovati također kidanje bratskih veza. Isto tako, e, insan se treba paziti e, umišljenosti da je on uvijek u pravu. Imate osobu, znači zavolio si se sa njim u ime Allaha, sjedite, razgovarate, uvijek bi da sam ja u pravu. Nikad ti nisi, sve kako ja, ti ništa ne znaš, ja razumijem, ti ne razumiješ, ti ne kontaš, to uzrokuje šta? Da takva insan sjedi s tom jednom, dva put, tri put, halo, ako si najpametniji, idi ti pametuj je drugom. Pa se insan treba čuvati. Ako je našao čovjeka koji ga voli radi Allah, treba ga paziti, treba ga čuvati, treba paziti kako se opodi prema tom insanu. Isto tako, da čovjek ako i doživi neku uvredu, ako doživi e, pa na kraju krajeva i nešto teško, da bude spreman da prihvati izvinjenje, da, da, da, da je spreman halaliti i tako dalje. Ako mu ljudi iz njegovog okruženja nešto i predloži, da to prihvati. Dok insan ako je umišljen ne želi da prihvati tuđe mišljenje, ako neko prema njemu pogriješi, ne želi da halali i tako dalje. Što znači opet je jedan od, jedna od stvari koja kida e, bratske te odnose. Isto tako od problema koji mogu e, da se pojavi i kidaju bratske veze jeste savjetovanje javno. Čovjek sjedi, voliš nekog insana, sjedite u društvu, on je nešto pogriješio, rekao i čovjek odma u društvu kritika javno i tako dalje. Niko ne voli javnu kritiku. Ako je čovjek pogriješio, čovjek treba da sačeka, kada znači budu nas samo, da mu fino pojasni. Kaj, brate, ja te volim u ime Allaha, Allah te nagradio, ali ono što se danas kazao nije dobro, ja smatram da je tako, tako, znači na lijep način. Tada će taj insan osjetiti da ti njega zaista voliš. Dok insan, kada ga odmah savjetuje pred narodom, pred svijetom, u društvu, jednostavno nelagodno se osjeća i to može biti razlogom kidanja bratskih veza. Isto tako, <clears throat> Da čovjek bude svjestan neprestano činjenice da svi ljudi imaju negativnosti i pozitivnosti. Pa ako već imamo tog insana, a teško ga je naći, a non stop podlačim, teško je naći nekoga te voli radi Allaha, ako već imamo nekoga ko nam je se približio i odgovara i voli nas, onda trebamo gledati u njegove i pozitivnosti i negativnosti. Ne ako čovjek ima dvije, tri negativnosti, ne, on ima možda stotinu pozitivnosti. Pa ima ljudi koji jednostavno kod insana gledaju samo njegove negativnosti. Isto tako, <clears throat> zna se desiti da bratske veze puknu onog momenta čovjek kada se jedan drugom približi. Zavoli se svakako da će jedan drugom doći kući, posjećivati, da će saznati nešto od privatnosti, tajne. I onda znači čuje se sutra, čovjek jedan od drugom iznosi njegove tajne. To definitivno u velikom broju slučajeva uzrokuje kidanje bratskih veza. Pa se insan treba čuvati onog momenta kada se približimo nekim ljudima i kada nam oni povjeri i mi njima i oni nama određene stvari koje drugi ljudi ne znaju, onda insan treba da zna šta je za javnosti, a treba da zna šta je znači e, ono što treba da čuva kao tajna. <clears throat> Isto tako, e, kad su u pitanju bratske veze, čovjek se treba paziti e, da ljudima ne ulazi u privatnosti ok, čovjek može da se voli s nekim u ime Allaha, da se posjećuju, da se potpomažu, ali uvijek ima jedna granica koju ne treba prilaziti. Bez obzira, makar taj čovjek i ponudio da mi tu granicu pređemo, čovjek se treba čuvati, privatnost ostaje privatnost. Mnogo je primjera, sada ne bi da navodim, ali jednostavno zašto čovjek je kupio to, zašto ima toliko djeci, zašto radi tako, zašto se zaposlio ovdje, zašto... Znači to su stvari koje čovjek ne bi trebao da da ga interesuju te stvari. Isto tako <clears throat> da čovjek pokuša da bude, mm, teško je to malo pojasniti, ali da jednostavno pokuša uzvratiti tom svome prijatelju na dobročinstvo. To Arapi kažu el wafa, da čovjek E, ljudima koji su mu učinili neko dobro djelo da im pokuša uzrati. Pogledajte Allah poslanika se o tome smo govorili u jednom od proteklih predavanja. Nakon smrti Hatidži Allahu ta'ala anha, Allahu poslanik je znao zaklati cijelu ovcu i podijeliti je, podijeliti je njenim prijateljcama. Ne zaboravljajući na dobročinstvo i lijepe momente koje je proveo sa Hatidžom radijallahu ta'ala anha, on je nakon njene smrti pazio na njene kolekcije. Pa insan znači treba da pokuša da ljudima koji su mu se približili, ljude koji voli radi Allah subhanahu da im uzvrati na njihovo dobročinstvo i da im uzvrati da pazi znači e, na usluge koje su mu činili. I na kraju e, jedna od stvari e, koju spominju islamski učenjaci jeste da čovjek treba da pazi, rekli smo u svom opođenju prema ljudima, pogotovo kad su u pitanju termini. Nažalost, nama se muslimanima nerijetko dešava kad se jedni prema drugima zbližimo, onda umjesto da budemo precizniji, bolji, da se bolje poštujemo, mi tada još više opustimo se. Pa dobro, to je moj brat, to je moj jaran, on mene poznaje, mogu da mu kasni, mogu da ne dođe, mogu da mu ne ispunim i tako dalje, što može vremenom uzrokovati kidanje e, bratskih veza. Za kraj, e, ne bi da dužim, mi ako Bog da u nedjelju navečer imamo tribinu e, na Iliđi, gdje će cijela tribina biti posjećena govoru o novoj godini, pošto je ovo zadnji naš termin prije, znači nove godine, imam potrebu samo u nekoliko minuta, e, možda neće čak biti ni minuta, da se osvrnemo na ovo pitanje. E, na svakom koraku vidimo e, kako se reklamiraju razno razne ponude, učešće u proslavi nove godine i tako dalje. Ja ne bi da povezujem, nisam zaista kompetentan da povezujem novu godinu sa akidom, sa ubjeđenjem šta je to nova godina, ima li ona utemeljenja u kršćanstvu i nema i tako dalje. Ali ono što se može tvrditi hiljadu posto jeste da većina, velika većina ljudi danas kada proslavljaju novu godinu, proslavljaju to na haram način. Pa ćemo mi govoriti o tom momentu. Čovjek, vjernik, nema šta tražiti kada je u pitanju proslavljanje nove godine. Mi muslimani imamo dva praznika koja nam je Boži poslanik ali se se nam definisao da se u njima veselimo i radujemo. I to radovanje za Bajrame treba da bude u granicama šerijata. Nažalost, veli broj ljudi kada, kada se raduje i za Bajram, organizuju se znači koncerti povodom, povodom Bajrama, što nema nikakve, znači, nema nikakve vezi. Pa je nama muslimanima propisano i dozvoljeno i dopušteno da se veselimo i radujemo kada su Bajrami. Mimo toga, znači, E, pogotovo ako dodamo na tu činjenicu ono što sam spomenuo na početku, da velika, velika većina ljudi kada je u pitanju e, obilježavanje nove godine to čini na način zabranjen da li u pitanju alkohol, da li je u pitanju muzika, da li u pitanju miješanje muškaraca i žena, da li je u pitanju blud, da li je u pitanju e, droga, nargila i mnoge druge stvari. Znači, sa tim stvarima čovjek musliman nema nikakve veze, tako da čovjek musliman bi trebao da bude znači, u toj noći, noći nove godine, trebao bi da se ponaša e, kao što se ponaša i u bilo kojoj drugoj noći. Ako svaki večer ustaje i klanja noćni namaz, te će noći ustati. Ako ne klanja svaku noć, neće ni tu noć klanjati. Klanja će jaciju, e, proveće sa svojom porodcom nekoliko sati i nakon toga leći normalno spavati bez ikakvog obilježavanja. I čudno je da ljudi sami nazivaju to najluđa noć. Pa ko su oni koji obilježavaju najluđu noć? Ako je to najluđa noć, ne mogu biti oni najpametniji. Onda to obilježavaju oni koji odgovaraju ovom imenu. S druge strane, insan treba da se boji Allaha Đelešanu, treba da zna da će biti pitan za svaku sekundu svoga vremena. E, šta će čovjek postići ako se tu noć opija, ako se tu noć e, drogira i šta sutra? Opet sutra dolazi novi dan, ali grijesi koje je učinio ostaju zapisani u njegovom životnom defteru. Zato rezimiramo i kažemo musliman nema šta tražiti u obilježavanju nove godine. To sa islamom, ni sa tradicijom, ni sa bošnjaštvom, ni sa moralom, ni sa ekonomijom, ni sa čim, to nema nikakve vezi. Molim Allah subhanahu da nas učesti na putu istine i na kraju subhaneke. Allahumma da bihamdike, šedu la ilaha illa wa etubu